Falenderojmë gjithë ata të cilët janë bërë sebeb dhe shkak që të na tubojmë në këtë vend që të njoftohemi prej së afërmi dhe të ndëgjojmë fjalët e Allahut subhanahu wa taala dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Temën të cilën do të dua të flas shumë herë kam mendu se a m'takon mu të flas në këtë temë apo jo. Mirëpo, Duke pas parasysh nevojën e madhe të flitet në këtë temë, kam marrë guxim që t'i flas disa fjalë, duke lutë Allahun subhanahu wa taala që fillimisht këto fjalë zonë vend në zemrat tona dhe në ato zemra të cilat Allahu subhanahu wa taala ia mundëson që të ndëgjojnë këto fjalë. Do të flasmi inshallah për vëllazërimin në Islam. Fillimisht do të flasmi pse të vëllazërohemi në Islam. Pastaj do të flasmi mbi fadiletin dhe vlerën e vëllazërimit dhe se si shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe pasuesit e tyre e kanë pa vëllazërimin që duhet të jetë në Islam dhe e kanë përjetu. Pastaj do të njoftohemi në pikat e shkurta mbi dobinë dhe frytet e vëllazërimit në Islam dhe pika e fundit të cilën nëse na mundëson dhe premton koha do të flasmi disa pika dhe disa vepra të cilat na i mundëson që të forcojmë vëllazërimin tonë Allahu subhanahu wa taala në suratu Al Imran e përkujton muslimanin me një nimet të madh të cilën ndoshta besimtari e kalon pas dore dhe nuk e ka parasysh. Evsi dhe Hazrexhi që ishin dy vllazni, hishin nëpër lufta të mëdha të cilat zgatshin me qindra vite. Edhe nëse, nëse, nëse shikohet se për çka këto lufta i kanë bo kaq gjata, do shish përfundim se faktikisht nuk ka meritu me i ndryshu fjalët e jo me hi n'luftë. Allahu subhanahu wa ta'ala, nimeti i madh i atij, ka qenë që Dhe të buzëqesh në fëtyrën e vllaut të tij, tha i bin gjynahet dhe pastrohet prej gjynaheve, ashtu siç bin gjethet në, ashtu siç bin gjethet në stinën e vjeshtës. Tha ju drejtova Muxhahidit dhe i thashë, kjo kanka lehtë vallahi, shumë lehtë qenka m'u pastru prej gjynaheve, dhe shumë lehtë qenka me ju buzëqesh vllaut tan, edhe mos me pa në zemër asni urrejtje ndaj vllaut tan tha mos thuj që është leht për arsye se Allahu ka thonë Kurani Kerim krejt dynjan me pas dhon me i bashku dy zemra s'ke mundësi me i bashku po Allahu subhana wa ta'ala është aj që i ka bashku pastaj tha Abde tha prej atë dit e kam dit se Muxhahidi Nxonësi i Ibni Abbasit ka qenë njeri ma i ditur se unë. Ka realitet dhe vërtet. Këtë nimet dhe këtë begati, që Allahu na ka, na ka çu neve dhe e përjetojmë dhe jetojmë. Vallë, sa na dimë me ia dit vlerën kësaj, sa na përpiqemi që këtë bëne nimet ta ruajmë, a si t'ruhet nimeti i Allahut subhana wa ta'ala, nuk ruhet një nimet dhe begati Allah Iu drejtu Daudit a.s. dhe i tha, ja Daud, nëse këta e kie me gjithë zemër, tha faktikisht ti m'ke falenderu. Pra ne, të hulumtojmë dhe të shiqojmë zemrat tonë. Këtë nimet dhe këtë begati që Allahu na e ka dhonë. Pa dhonë asgjo. Pa kontribu për këta Allah subhanu wa ta'ala na ka vllazru. Vallë, a jena duke ia ditë shyqyrin apo a jena duke e dit me falemenderu Allahun për këtë nimet. Për këtë arsye, Pejgamberi sallallahu alaihi sallam, ka thonë me një hadith që e transmeton imam Taberani n'Kebir, nga ibn Abasi, gjithashtu dhe imam Begaviu e ka nxjerr këtë hadith, ndërsa shejh Albani, për këtë hadith ka thonë se hadithi asht i vërtet. Thot Pejgamberi sallallahu alaihi sallam, eutheku ural iman, Do të filloj disa pika të shkurta, do t'i numroj, për arsije se koha normal, se ashtë e kufizum edhe s'kena mundësi ndoshta shumë m'u zgjeru, mirëpo ne, inshallah, do t'i numroj, duke lutë Allahun subhana wa ta'ala, që prej këtyre fjalve, të kemi dobi ne fillim, edhe pastaj edhe ju, inshallah, nëse don Allahu subhana wa ta'ala. Pse të vllazrojm? Lind ideja te dikush të pytë dhe thot, pse të vllazrojmë? Se islami e ka pa me rëndësi musliman m'u vllazru E para prej atynve Ashtë që të ruhesh prej sherrit të shejtanit Ngase Pejgamberi sallallahu alaihi sallam Me një hadith që e ka nxjerr Ebu Daudi Nesaiu Ahmedi dhe ibn Huzejme dhe ibn Hiban Për këtë hadith shejh Albani Ka thonë se hadithi ashtë hasen Domethonë hadithi ashtë i mirë Ka thonë Pejgamberi sallallahu alaihi sallam Fe innema je'kulu dhi'bu ka thonë pejgamberi sa sem fe inne shejtane ma al wahidi wa huwa min al ithnejni ebad shejtani ashtë ma afër njeriut kur ashtë në vetmi nëse bohen dy shejtani ashtë ma larg nëse bohen tre shejtani largohet ma shumë për këtë arsye shejtani gjithqysh tenton që muslimanët t'i ndon dhe t'i copton e pastaj t'i kthehet dhe t'i ngron një nga një duke, duke i bo vesvese atij dhe duke i thonë, ti a filanin po e don, ala me filanin po hec, ala për filanin po flet, po po ai ka thonë dhe ka thonë dhe ka thonë, qëllimi i shejtanit asht që ta ndon ata prej shokut të vet, për arsye se din nuk ka mundësi me i kafshu kollaj, nuk ka mundësi me i largu prej rrugës së Allahut subhanahu wa ta'ala kollaj, po ai nëse largon prej shoqnisë tonë, Nëse të largon prej vllaznive tu, atëherë shejtani çdo njënin prej neve dalngadal ka me bo eksperimente te na qysh don ai. Për këtë arsye, kjo është porosia e pejgamberit sa sem, që na sa më afër të jemi vllazërimit dhe bashkimit, për arsye se kjo është fuqi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam porsa shkoi në Medinë, pasi që e ndërtoi xhaminë i vllazroi muslimanët i vllazroi muslimanët që mos lojë zbraztinë që shejtani depërton mes atyre tha transmetohet me një ngjarje dhe thot kanë qenë një grup bubrreca duke, nuk duke hec me një rrugë tha po del një deve dhe po vjen e njani prej bubrrecave thot largonu se devja po vjen e cila na mbyt të gjithve e njana thot prej bubrrecave që ish qenë ma e mençur tha e ngriti zonin tha ndalnu Mos u shpërndanu, bashkonu të gjithë edhe deven inshallah të kena me mbyt. Kjo fuqia të cilët bubrrecat e kanë paramendu që kanë mundësi edhe deven së të kanë me janu edhe të kërshpine me ti. Kur? At ditë kur bashkohen dhe at ditë kur vllazrohen. Për këtë arsye vlla i dashur musliman. Allahu subhanahu wa ta'ala në Kurani Kerim, dhe pejgamberi sallallahu alai sallam, sunetin e atij na flet shumë hadithe, Hadithet të cilat janë të vërteta, që zinxhiri i këtyre haditheve është i pastër dhe i mirë, sikur që kanë thonë diellin në mesin e ditës, do me thonë të vërteta, që na porosit pejgamberi sallallahu alai sallam, që na ka porosit pejgamberi sallallahu alai sallam, dhe shokët e atij që sa më afër të vllazromi dhe të bashkomi, e nëse don ti vlla i dashur musliman me thonë, tha unë vllazrona me vlla, që e shoh se A ka met edhe një vlla m'u dash për Allah, tha prap heshti. Tha në tretën herë kur e pyti dhe i tha, tha nëse e ke për qëllim, nëse e ke për qëllim që kërkon vlla, që ai me t'i bajt gabimet e tua, nëse kërkon ti vlla ai që me të bajt tyje, nëse kërkon vlla që ai me të ndihmu tyje, nëse kërkon vlla tha ma ai me ta ngjit dorën, tha ndoshta e kie vështirë, a nëse e ke për qëllim, Nëse kërkon vëlla që ti me ja ngjit dorën atij, nëse kërkon vëlla që ti me ja bajt gabimet atij, tha nëse kërkon vëlla që ti me ndihmu atij, tha e kam një shleper tha plot vllazni, tha kur kie qenë tha t'i bi ata. Për këtë arsye, s'ka arsye tim askush me than, se s'ka vllazni që meritojnë m'u dashë për Allah. Banu ti prej atynve që dohesh për Allah, Allahu subhanahu wa ta'ala t'i çon ato Mos kërko vlla pa, pa të meta Për atë kanë thonë dijetarët islam Ai cili kërkon vlla pa të meta Ai vjet pa vllazni dhe pa shoqni Ai cili e qorton vllaun e vet Për çdo gabim që e ban I vogël dhe i madh Ka thonë ai do të ketë armiq shumë Për atë e pytën imam Ibn Ebi Hatimin dhe i thanë Si ta këshillojmë vllaun tonë kur pe shohmi gabim Tha ti, kur ta shi vllaun tan që asht gabim, tha nëse hesht dhe nuk ja tërheq vërejtjen, tha e ki trathtu. Tha po nëse fol mas shpinës, masi të shkoj ai, tha ti e ki përgoju. Tha nëse ja thot nër sy, tha ti e ki hidhnu. Tha ja imam, po qysh me ja bo, tha mos me ja thon nër sy, tha përgojim, me ja thon nër sy, hidhnim, me hesht mos me ja thon trathtim, Çka me bo me ta? Tha tërthorazi, tha sillja muhabetin okolla. Qe Pejgamberi i Allahut, subhanahu wa ta'ala, kur ndëgjonte shifte një vlla, apo një shok i tij që e bante një gabim, thoshte, çka është puna e disa njerëzve që i bojnë kështu dhe kështu. Ai ka qenë edukatori i cili, ka, po, ka pasë, na ka msu se si m'i bashku, dy zemra, e jo, unë e ja tham nër sy edhe pes pare s'i jap. Jo vlla i dashur musliman, për arsye se kanë thonë dijetarët islam, nëse don me ta pranu dikush të vërtetën dhe hakun, haku si zakonisht te ai i cili asht i shtrem, asht i idhë, a e ki vnu ro ilaçi te i smuti gjithnja i vjen i idhë, qysh me ja bo dhe qysh me ja gjet ilaçin, kanë thonë, merre një, një lugë, ka thonë, merre një lugë, shurup, tha shumë i idhë s'un pe pi, ka ilaç, Ndëgjo Omer ibn al-Khattabi radiallahu ta'ala anhu i cili thot, "Laula thalathun la ahbabtu an akuna qad laqitu Allah." Mos me kanë tre sende, wallahi kishna shpresu që të kishna vdek, që kishna shku akhirat. Cilët janë shpresat, cilët janë kënaqësit e Omerit, që e kanë bon që ai ta andron të jeton edhe disa ditë. Tha e para, është Kënaqësia ime kur i bi Allahu subhanahu wa taala në sexhde. E dita prej atinve tha kënaqësia ime a kur takona me një vëlla para që e du për Allahu subhanahu wa taala, i cili mi zgjedh, i cili mi zgjedh fjalët e mira, ai i cili zgjedh fjalët e mira, ashtu që i dashmi që i zgjedh për dashun e ati fritet ma të mira. Tha kjo kënaqësia që më ka bon që të lakmoj që të jetoj edhe disa dit dhe e treta që më ka bon që të lakmoj ashtë tha Omeri radiallahu ta'ala anhu tha ashtë që të heci n'rrugën e Allahut domethonë të veproj për dinin e Allahut edhe disa dit edhe ma shumë gjithashtu prej përgjigjeve të cilët e parashtrum në fillim pse ne të vëllazromi kanë thonë dijetarët islam dhe selefët tonë ka thonë ne vëllazromi që t'i shofmi gabimet e tona në pasqire, pasi muslimani për muslimanin, siç ka thonë Pejgamberi salallahu alejhi ve selem asht pasqire, besimtari e ka pasqiren e ati te vllai i, te vllai ati, që shkon te vllai ati dhe i thotë, vlla jem, du për Allahun subhanahu wa taala, vallai gabimet e mija kejt nuk i shof, nëse i shef, po ta lo emanet që me mi tregu, për arsye se gabimet nuk i tregon, Vet ai i cili don, ka thonë shejhul islam Ibn Tejmija, në librin e ati Mexhmul Fetawa, tha i kini vnu re durt, tha janë di dur të cilët, kur shkojsh nër çeshme mi fërku, apo mi lo ato, tha e fërkon e djathta t'majten, edhe e majta t'djathten. Tha nëse ndodh që njona prej këti durve, ashtë e përlime ma shumë, tha ndodh që dora tjetër, e fërkon ata ma shumë, edhe kësaj ndoshta i dhem, I dhem kësaj, ama qëllimi i kësaj dore asht që me u kon edhe kjo si kjo. Për këtë arsi vlla i dashur musliman, ti duhesh me di se vllai it, edhe nëse nuk e ka gjet qat metod që e ka thonë ai dijetari me ta thonë, ai ka dashë që ti gabimin tan ta përmisojsh, se ai o pasqira ite, mos e le ti këtë pun pas dore, pasqirën nëse e then, pasqirën ti nëse e then, Del nëpër rrugë edhe del nëpër rrugë edhe të qeshin Edhe ndoshta përpilojnë barcaleta për tije për shkak se ti Para se me dalë s'e kshyr në pasqyrë Para se dilshte Allahu subhana wa ta'ala Zgjedhni pasqyrën tonë Cila pasqyrë e jote Apo cila është ma e mirë ajo pasqyrë Që pejgamberi i Allahut subhana wa ta'ala Që na ka tregu se pasqyrë muslimani Për muslimanin është si pasqyrë Omer ibn al-Khattabi radiallahu ta'ala anhu Thot Allahu e mëshiroftë Allahu subhana wa ta'ala e mëshiroftë ai i cili m'i tregon gabimet e mija Tjetri njoni prej selefëve Shkonte e kapte vllaun e vet dhe thoshte Vllai im Nëse më do për Allah dhe vallahi t'du për Allah Vallahi une nuk e shof veten time Çka veproj Nuk e shof mirë veten time ti atë ça m'sheh Pse mospajtime mes muslimanëve sot? Pse dy muslimanë që i falen Allahut sexhde, drejtohen me një kible, një pejgamber dhe një Allahu subhanu wa taala e ndëgjojnë, kanë mospajtime dhe mosmarrëveshje, për arsye se s'kanë vllazërim. Po të kishin pas vllazërim, siç kanë pas shokët e pejgamberit alejhi selam, edhe nëse kishin pas mendime t'ndryshme në meselet e dinit t'Allahut, Prap zemrat nuk i kishin si, prap zemrat nuk i kishin prish, po kjo vërteton se vllazrimi në Islam te ato është i dobët. Vllazrimi i cili duhet të jetë, siç na e ka msu pejgamberi i Allahut subhanahu wa taala, dhe na kanë msu shokët e atij, dhe kanë qenë pasqyrë dhe kanë ardh te na, na kena lon këta pas dore. Se nëse me vlla i dashur musliman, nëse s'pajtohem me një mesele t'dinit t'Allahut subhanahu wa taala, a a a ti A pajtohesh me mua se një dietar prej dietarëve të muslimanëve të mëdhej që Allahu e ka ngrit lart e ka emnin Sheikhul Islam Ibn Taymiyah. A don me ndëgju ata veç dy ndodhi, për arsye se me fol me për ta, mendoj ndoshta, deri n'ditën e gjykimit Allahu me na dhon ymër vallahi asht pak. Ndëgjo, çka thot Ibn Kajjim Xhevzi? Thot, ah, m'u kon, Ibn Kajjim Xhevzi, thot, M'u kon ta kishmi pas edukatën dhe moralin e shejhul islamit ibn Tejmijes, ashtu siç e ka pas me armiqt e vet. Ka thonë, m'u kon na me vllaznit tonë të ishmi sjell, ashtu siç a sjell shejhul islam ibn Tejmija me armiqt e vet. Qysh a sjell ibn Tejmija me armiqt e vet. Ibn Kajjim Xhevzi tha, një ditë prej ditëve, ndëgjova se një hoxhë, i cili e pat burgos shpesh, Shejhul Islam ibni Tejmije, armikun ma të madh në Sham, që e ka pas Ibn Tejmija, ndëgjova se ka vdek. Tha e thash unë në vete, elhamdulilah, me vrap t'i kallzoj, ta gëzoj dhe hoxhën tem. Tha kur shkova i dhash selam, thash a ndëgjove ça ka t're, tha ça ka t're, tha ka vdek filan armiku yt, tha, tha unë e prita se do të m'përgëzon dhe do të buzëqeshë dhe do të merr qejf. Tha vallahi, tha i rash pishmon, tha pse i tregova, tha filloi me më qortu dhe me më thonë, jo o biri jem, nuk edukohet zemra kështu, tha atëherë menjëherë, tha u vesh me vrap, tha dhe shkoi dul prej shpije, tha dhe na përmas, ku do t'shkojë ky njeri, tha kur shku, tha shkoi te ai burri që kishte vdek, hini n'shpijen e atij dhe tha ato u befasun, Shejhul Islam ibni Tejmija, vjen te ajo shpi e cila, Janë pregatit kurthet kundra tij dhe i tha, familjes këtij hoxhës tha, prej sot e tutje, baba juj jam unë, idhnona nëse kini nevojë diçka dhe s'më tregoni, tha ato ja nisën me lyp hallall, për ata që ja kanë bo Shejhul Islam ibn Tejmijes, prap Ibni Kajim Xhevzi tha, ah me kon na, t'ishmi me vllaznit tonë, Ashtu siç ka qenë Shejhul Islam ibni Tejmija me armiqtë e atij, këtë tregimin e ka cek, gjithashtu, domethonë, Ibni Kajim Xhevzi, Medarixhu Salikin, tha Shejhul Islam ibni Tejmija, hoxha jon i ndershëm dhe i dashur, tha u burgos një ditë, tha e burgosën ato që e burgosën i njishmi, tha shkum e shkrujtëm një letër hoxhës dhe për pismi po konsultohu mu dhe pejtojë. Çka të veprojmë me këta njerëz që të kanë burgos pa hak dhe pa drejtësi? Tha ndëgjo çfarë letër na i kthej, ai i cili zemrën e atij e pat të pastru me Allahun subhanu wa ta'ala. Wallahi, ai që e pastron zemrën me Allahun subhanu wa ta'ala, do të ceki edhe një hadith pas kësaj, që e ka transmetu imam Ahmedi, Nesaiu, për këtë hadith, Shejhul Islam ibn Kethiri n'tefsirin e atij, ka thonë se zinxhiri i këtij hadithit asht i vërtetë, Transmetohet nga Enes ibn Malik, që i ka thënë pejgamberi sa se tha ishmi prezent me pejgamberin sa se tha pejgamberi sa se na tha prej kësaj dere do të vjen një njeri i cili është banor i xhenetit, tha na, i, na e vërsulëm shiqimin po shiqojmë kush do t'jetë njeri tha hini njoni që kishte marr avdes tha dhe u ul tha krejt pe shiqojmë, ai s'pe di pse pe shiqojmë tha ditën e dytë na tha ke kësaj dere ka me hi një njeri Që janë banor i xhennet, prap e shikju, prap i njëjti njeri, edhe të tretën dit, Abdullah ibn Amr ibn Asi tha ishta prezent. Qish ja baj unë e shkoj te ki te shpia, ta kshiri çka ban ki, që ta fitoj xhennetin dhe unë, qish e ka fitu ki. Tha mendova gjatë, e pastaj shkova te shpia trokita në derë dhe pita. A m'ban konak, tha se kam bo be qi nuk hi në shpien teme, tri dit. Tha unë në bëjt. Tha hina parën nat Tha vallaj s'pash diçka ibadet veçan S'pash namaz nafile natën shumë Përveç tha kur u rrotullonte e përmendte Allahun Gjumë duke flejt Tha kur u rrotullonte e përmendte Allahun Tha derisa në tretën nat kesh tu e zonë se ki kurgjo s'po bajk Tha tretën natë tha e bona Edhe tash tri natë u banën S'pash diçka të veçan Tha mora me dalë dhe pita Vallaj Tha unë s'kam problem se i pat thon me babën kam problem. Me ata kurnifar problemi s'e kam. Po kam ardh me të kshirë se kështu dhe kështu dhe kështu ka ndodh. Tha po s'pash, diçka të veçantë, helbet, diçka mshehtë, mos e banë. Tha jo, valla, që këta që e ki pa. Tha mora rrugën me shku, sa u largova që gjitha, hep, hep, ju kujtu këtin, hep. Tha vallaj, tha që ato që e ki pa, që ato i baj. Veç një pun tha, Ndoshta që kjo tha unë s'e zo kurgjo këta, po ndoshta. Tha vallaj, nuk e xhelozoj askend për të mirën që Allahu ja ka dhon. Abdullah ibn Amr ibn Asi tha vallaj që kjo është edhe që kjo është shumë e vështirë. Tha në zemrën teme kurkan s'e xhelozoj, për ata që Allahu ja ka dhon. Për atë Hasanul Basri ju tha, pse bre vlla pe xhelozon vllaun tan. Se aja është njani prej dyve. S'ka dëshirë që m'u pengu apo m'u ngacmu dikush për mu. Mos flasmi për gjermën e gjakut, tha e mos flasmi për dashamirt. E qunte ata që e ka burgos dashamir i, tha ndëgjoni, tha ki që më ka burgos është njani prej treve. A munet me qen i katërti, atë si, tha njani a prej treve. Tha ose ka bën ixhtihad, a mundu me gjet hakun dhe me mbrojt hakun, dhe e ka qëllu Domethonë e ka qëllu se unë jam dash m'u burgos, i ka dy shpërblime, ose ashtë njani prej qi ka bo ixhtihad dhe ka gabu, e ka një shpërblim, ose ashtë që s'ka bo ixhtihad, po ko e di xhelozia apo inati, tha cilli prej neve s'ka gjyna, cilli prej neve s'ka gjyna, kjo a shpirti i atinve të cilët, e kanë eduku dhe e kanë pastru zemrën e atinve, që në zemrën e atinve xhelozi, Ndaj besimtarëve që Allahut i bojnë sexhde dhe i bojnë namaz nuk ka. Pa ata Ebu Derda, radiallahu teala anhu, një ditë prej ditëve e pa një vllaun e vet në gjynah, dhe i thanë Ebu Derda, shokut Pejgamberit salallahu alejhi ve selem, a nuk pe xhelozon, a nuk pe ban hixhret, a nuk po distancohesh prej këtij, çka tha Ebu Derda, radiallahu Ebu Derda po unë Tha nuk ja du punën e atij Ama ata hala e du Tha unë atij punën nuk ja du, po hala e du. Njani prej selefëve tha, kur e pa vllaun e vet që ka ranë n'gabime, apo ka ranë n'gjynah. Thanë a s'po distancohesh dhe s'po largohesh prej atij, tha e mërë Allah, qysh të largohna prej atij që ai, sot ma shumë ka nevojë për mue se dje. Ai kur s'ka qenë n'gjynah, s'ka pas nevojë për mue me s'ka pas nevojë për mu, sot ka ranë n'gabime, ka nevojë dikush që me ia tërheq vërejtjen. Ka dikush nevojë me ia ngjit dorën me shpëtu dhe ata, ka nevojë dikush që ata me këshillu. Këto janë ata pasqyret apo njerëz të cilët kanë jetu në gjeneratën e parë që Allahu subhanehu ve teala i boni bartës t'këtij dini edhe sebepat e tona që sot Allahut t'i bim sexhde s'pari atynve burrave i shënor ka thonë Pejgamberi salallahu alejhi ve selem në një hadith që e ka nxjerrë imam Muslimi n'Sahihun e tij Këtë hadith e ka transmetu Ebu Hurejra radiallahu anhu, ka thonë Pejgamberi salallahu alejhi ve selem, inna Allahe tajibun, la jakbelu illa tajibe, Allahu është i pastër dhe nuk e pranon, vetëm pastër, domethonë, këtë din dhe këtë emanet, këtë t'mirë dhe këtë nimet, s'ia mundëson çdokujt me ba, por vetëm ato që i kanë pastru zemrat me Allahun subhanehu ve teala, transmetohet nga Abdullah ibn Mesudi, radiallahu ta'ala anhu, Tha vallahi një njeri, nëse shkon në Qabe dhe ban ibadet 70 vite në Qabe pa dal prej asaj. Nëse shkon një njeri, në Qabe dhe ban ibadet 70 vite pa dal, tha vallahi në ditën e gjykimit, ka m'u ringjall me ata të cilën e ka dasht. Në një hadith Pejgamberi salallahu alejhi ve selem ka thonë, kur të flasë Abdullah ibn Mesudi dëgjone, për arsye se ai e flet të vërtetën. Kjo a garancë të cilën e ka dhënë Pejgamberi salallahu alejhi ve selem. Abdullah Mesudi thotë, ai i cili falet në Qabe, ai i cili 70 vite i ka kalu në Qabe, që një namaz asht njëqind mijë namaz, tha vallahi n'ditën e gjykimit ka m'u ringjall, me ata të cilën e ka dashtë. Pra transmetohet nga Abdullah Omeri i cili ka thonë, vallahi me pas agjëru tanë ditën, çdo ditë, dhe me pas bo namaz nate tanë natën, e pastaj me vdek në qekëtë gjendje edhe në zemrën time mos me pas dashni ndaj muslimanve dhe atyne që i don Allahu dhe mos me pas urrejtje ndaj atyne që s'i don Allahu vallahi qeky agjërim dhe qeky namaz s'më kishte sjell dobi po ashtu transmetohet me një rivajet se Allahu subhanu wa ta'ala i tha Musas alejhi selam Tha ja Musa A e ki bo ndonjë punë për mu? Tha po ja rab Tha kam fal namaz Kam fal tha namaz Kam agjëru o zot për ti Tha kam dhon sadaka Dhe kam dhon zeqat Allahu subhanahu wa ta'ala ju përgjigj Musas dhe i tha Tha ja Musa Namazi yt asht argument inshallah në ditën e gjykimit Agjërimi yt, tha, është mbrojtje prej zjarrmit. Sadakaja jote, tha, është dritë ditën e gjykimit. Tha po ashtu, zeqati, tha Allahu subhanu wa ta'ala, tha po ashtu, zeqati do të jetë, të cilën do të mbron prej zjarrmit xhehenemit në ditën e gjykimit. Tha po më trego një vepër që e ki bo për mu, tha ja rab, çfarë vepre Që lipat prej meje, apo që duhet une me punu për ti, cila është ajo vepra të cilën e kërkon prej meje. U përgjigj Allahu subhanu wa ta'ala, tha e ki dash dikan për mu, dhe e ki urrejt dikan për mu, tha prej atë ditë Musai a.s. Tha e ka dit dhe ka thonë, se vepra ma e dashur te Allahu subhanu wa ta'ala, është me dash për Allahu subhanu wa ta'ala, Ka thonë Ebu Zur'a, ma tehabba rexhulani fillah, illa kane efdaluhuma, eshedduhuma hubben li sahibihi. Tha dy njerëz nëse duhen për Allah. A doni me dit cili asht ma i mirë prej atyne të dyve. Tha dy njerëz nëse duhen për Allah subhanu wa ta'ala A e doni me dit cili asht prej atyne ma i mirë, ka thonë ai cili e don vllaun e vet ma shumë. Qaj asht prej atyne të dyve ma i mirë. Transmetohet nga Jahja ibn Muadhi, i cili ka thonë, shoku vllau ma i keq është, ai cili thue, mos më harro n'dua. Muslimani vllaun e vet, s'duhet me harru n'dua. Transmetohet se Omer ibnul Hatab, i cili ka thonë, vallahi, i kam ni mijë vllazni, i kam ni mijë vllazni, ja di emnin dhe mbiemnin, dhe emnin e babës, dhe ja di ku e kanë shpijet. Ka thonë transmetuesi që e transmeton këtë rivajet, thot vallaj, Omeri s'kishte mujt me ja majt men kejt veç kti mve, po mos m'u pas qu natën dhe me bo dua për ta. Transmetohet në një rivajet ka qenë njani prej tabiinve që e kanë qujt Ebu Hamdun, i cili i ka pas 360 vllazni. Çdo natë, për këta vllazni i ka bo dua natën përveç se një natë, angriten e ka zonë gjumi dhe s'ka bo doa për këta. E ka pa një andër dhe i kanë thonë, ja Eba Hamdun, o baba i Hamdunit, pse s'i ki kall sonte kandilet, ai u ka qu, e ka kall lambën, e ka nxjerrë fletoren, i ka lexu kejt këta emna, emnat dhe kejtve i ka bo doa. Omer ibn al-Khattabi thot, Wallahi, a dini se cila nat ma ka qenë ma e gjata unë? A e dini se cila nat ka qenë ma e gjata unë? Ka thonë nata ma e gjata unë ka qenë atë natë kur m'u ka kujtu një vlla, mezi se kam pritë sabah ta shoh dhe ta përqafoj. Këta janë ata, të cilët janë dashë për Allah subhanahu ve teala. Po ashtu transmeton nga Ebu Xhaferi, i cili ka thonë shokëve të vet. Tha ju, a jeni vllazni për Allah? Thanë po jena vllazni për Allah. Tha ka mundësi njoni prej jush? Ja pro i merr dy derhem sa t'ju dashin, thot njoni tash me bo këtë vllaznillëk, po ai si ta merr kuletën s'ta kthen mo hiç, s'ta jep as kuletën e mos flasim rren, po ende vllaznillëki nuk ashtë për Allah subhanahu ve teala, vllaznillëk në islam do me thonë, me marr ata që kie nevojë, e mos me marr atë të cilën nuk kie nevojë, kjo është ajo të cilët janë vllazni për Allah, edhe i tha të ma bjerë kuletën, Ja mori dy derhem, dy derhem e pastaj shkoi. Kur erdh Isa Temmari në shtëpi, shërbëtorja e paralajmëron se Feth el Mosili ka konë dhe i ka marr dy derhem. Tha nëse është e vërtetë qysh po thu, se ka marr dy derhem pa m'pyt mu, tha inshallah për Allah un kam me të liru. Gëzimi ma i madh a konë, që me ardhë një vlla te ata, me e qel derën dhe me marrë, pa marrë leje prej atij, a sot ndoshta Hasan al Basriu nuk ish aty, edhe ja qelin derën të oda e miqve, s'i kanë pas dhomët përzime, si na në kohën e demokracisë që i kena bon, po ata i kanë pas vetë, edhe kanë hi të dhoma Hasan Basriut, Muhammed i biri Wasiut, e ka ngrejt minderin, e ka ngrejt krevetin dhe ka kërku diçka me ngronë se a kon unt edhe ka gjet një sahan me portokalla ja ka nis me ngronë Malik ibn Dinari ka thonë, mos ha prit vene, prit vene zotria. Kur ven Hasan al-Basriu, ki hiç nuk ju përgjigjet Malik ibn Dinarit, vazhdon. Edhe ki kur e thot, thot vallaj, më kujtohet një ditë kështu e kena pas vllaznillëkin, para se me dalë qeki Malik ibn Dinari dhe shokët e tij, që kanë prit që zotria i shpijes me ardh n'shpi. Ha, për arsije se Allahu e ka cek n'Kurani Kerim. Ka thonë kini t'drejtë me ngran Te ato shok të cilët çelësat ja kanë dhonë Dyrve të atinve Ka thonë kini t'drejtë me ngran dhe me marrë pi atinve Ka thonë edhe nëse ato nuk ju kanë dhonë leje Për arsije se çelësi ashtë një lloj leje Kështu kanë qenën ato të parët ton Po ashtu transmitohet Njani prej të parëve tonë që i ka shumë rivajete Tha vallaj Tha kam ka, Turpërohem prej Allahut, kam marre prej Allahut që një vëlla me m'lip diçka pi dynjaje, e me i thonë jo. E pytën ata dhe i thanë, pse kie turp me i thonë jo. Tha për arsije se unë e vllaznit që i du në islam, e lus Allahun natën dhe i tham, o zot i madh, mundësoja këtinve xhennetin tan, tha e tutna që kur t'dal para Allahut, më thotë Allahu o rrencak, Tha po qysh me pse me të thonë ty rrencak Tha për arsije se kur t'dal ditën e gjikimit dhe thot Allahu O ti filan Natën çka m'thojshe o zot Vllaznive të mi mundësoja jepja xhennetin E ti pse dynjanë s'ia jepshe Ty dynjaja t'u dhimke ma pak E xhenneti a shumë ma i madh Tha për ata vllaznive të cilat I du për Allah Kam dëshirë që të më shoqërojnë ato Tan jetën time tha bash Njani prej selefve thot, e kam pas një vlla n'Bagdad, sa herë që i kam pas nevoj kam shku te aj, dhe i kam thonë po m'duhen kaq dhe më ka dhonë, ma ka dhonë kuletën dhe ka thonë, merr sa t'duhet dhe le ajo që s'të duhet. Tha një dit prej ditëve tha u që dit, tha shkova dhe i thash, kam ardhë dhe kam nevoj, tha po më pyti dhe më tha, sa po të duhet, tha kur ma tha këta sa po të duhet, Tha ëmbëlsira e vllaznillëkit Tha shkoj dhe sen, sen e shë jo Sa po t'duhet vlla I cilin e kje në islam Hasan el Basriu ka thonë Vllaznit që i kena në islam I doj ma shumë se vllaznit që i kena prej nane pi babe Për çka? Për arsije se vllau i cili e kje në islam Ta kujton ahiretin E vllau i cili e kje prej babe e pi nane Normal që sa ju zumë ta kujton dunjan njani prej selefëve tha vllaznit që i kena në islam tha i dojmë ma shumë se vllaznit që i kena prej babe e pi nane kur e pytën këta dhe i tha pse kështu tha se vllaznit që i kena pi babe e pi nane tha ditën kur të vdesmi dhe kur të na vorrosin tha ja nisin m'u përla cili po na e merr pasurinë do tha ato menjëherë tha më harrojnë menjëherë tha vllaun që e kam në islam Kapen gjithë për dore dhe thonë këta janë ata të cilët janë dash për Allahun subhanehu ve teala për ata porosit porositë e selefëve dhe të parëve tonë kanë qenë që të vllazromi sa ma shumë edhe të kemi vllazni ma shumë që në ditën e gjykimit kur të dalmi para Allahut subhanehu ve teala ta shohmi se vllau që e ki pas për Allah nuk hin në xhennet ai pa t'marr ti sa i përket I tha Muavija radiallahu anhu, tha ja Musawir, a ban me më tregu se çfarë vërejtje ki ndaj meje që po fol për çdo ditë. Tha ja Muavija, tha lej këto muhabete dhe ban mirë, tha s'dojshna me hi në këtë muhabet, tha vallaj kie me më tregu se çfarë vërejtje ki ndaj meje, e përndryshe s'ta çili derën me dal, tha kur e pashë se i ka ngul kambë, tha s'e pata çare me i tregu dhe i thashë, Vërejtjet e mija janë, një, dy, tre, ia numrova gjithë, tha m'u përgjigj dhe më tha, ja Musawir. Tha kejt këto gabime të cilat po m'i përmen, a të kam thonë ndonjëherë që s'i kam, a të kam thonë ndonjëherë që s'i kam, a të kam thonë që une jam ai që s'gaboj kurrë, tha jo, tha ja Musawir. A e kam ndonjë të mirë une, që e kam bon në jetën teme që e meriton me përmen, Për ti e që t'i fal e mue s'm'i fal Tha heshta s'pata çka me i thonë Tha ja Musawir Vallahi që ki që po i përmen kejt këto gjunah Asnjëherë s'të kam thonë se s'gaboj Asnjëherë nuk e kam thonë Tha ja Musawir ndëgjo Tha vallahi Muavijes nëse i parashtrohen dy zgjidhje Ose zgjedh ahiretin ose dunjan Vallai me kejt këto gjëna që i kam e kishna zgjedhën të këtë Allah subhanahu wa taala. Tha ky është Muawija që i ka këto gjëna? Tha vallai Musawir ibn Makram të kishin marr. Tha vallai më mujti. Tha pej at dit mo asni të metë, asni gabim që e ka pas s'ia ka përmen. Për këtë arsye domethënë muslimani në këtë mënyrë duhet me shiku. Me pa se njeri pa gabima nuk ka, po le t'i shikon gabimet e veta, parasysh se një hadith, Që Sheikh Albani për këtë hadith që transmeton Ibni Maxhe ka thonë se hadithi është i mirë, ka ardhur një njeri dhe e ka pyet pejgamberin a.s. dhe i ka thonë, "Ja Rasulullah, cila rruga e shpëtimit?" A përgjigj pejgamberi a.s. dhe i ka thonë, ka thonë, "Rruga e shpëtimit është me pas kujdes se çka po flet. Kujdesu ajo që po del pej gjuhës tonde." Prandaj selefët kanë thonë, "Zemra e muslimanit Pardon zemra e munafikut ashtë në gjuhë. Munafikët zemrën e atynve e kanë n'gjuhë. Ka thonë gjuha e muslimanit ashtë në zemër. Gjuha e muslimanit ashtë në zemër. Domethonë që munafiku i cili jeton n'këtë dynja dhe don me bo, fitne dhe çrregullime dhe ndarje mes muslimanve. Dhe ndarje mes muslimanve, ai zemrën e ka n'gjuhë. Domethonë, ai menjëherë ty ta këthen edhe të stare të jetë. Muslimani, gjuhën e ka në zemër, e kontrollon dhe thotë, ky m'ka thonë këta dhe këta, vallë, a e kam unë, ndoshta e kam që ma thotë, e kam. Apo ndoshta edhe s'e kam po thuj, unë e kam tjera gjynahe që ky s'm'i di. Edhe ja fal vllaut të ati, për këtë arsye pejgamberi a.s. ka thonë, emsik alejke hadha, Kujdesu për gjuhën tonde çka po flet. Dy, wabki ala khatijeti. Qaj për gjynahet e tua, tha dhe merru me problemet e tua, nëse këto i vepron, tha do ta gjejsh rrugën e shpëtimit. Njani prej selefëve, e takoj vllaun e vet dhe i tha, o vlla, tha t'du për Allah, hem për Allah, tha, tha me dit ti me m'njoft mirë, tha m'urren për Allah, e jo që më don për Allah, tha pse, Tha po unë sa gjynahe e kam ti me di, ti m'urren për Allah. Tha hiç mos u ban merak. Tha edhe me t'i dit gjynahet, prap t'du për Allah. Tha pse që shumë t'do. Tha për arsye se gjynahet e mija janë shumë ma shumë se tuat. Gjynahet e mija nuk më lejojnë që t'urrej për Allah. Kështu ato i kanë shëru, plagët kur janë paraqit. Kështu ato e kanë shëru meselen kur a paraqit, për arsye se e kanë përdor ilaçin, ka thonë ja kam bo obligim dhe farz që t'i du ata të cilët janë dasht janë dasht për mu po ashtu prej dobive që dohet muslimani për Allah ashtë që e fiton xhennetin edhe gradën shkallën më të lartë në xhennet transmeton një hadith Ahmedi Hakimi Hakimi ka thonë për këtë hadith se hadithi ashtë i vërtet imam Dhehebiu a pajtu domethonë me këtë mendim nga Ebu Malik el Eshari Ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem, ashtë një vend, ashtë një vend lartë në xhennet, që pejgamberët e Allahut dhe shehidët, e andrrojnë që të jenë në këtë vend. U çu njani prej sish të prezent dhe i tha, ja Rasul Allah, janë njerëz thjesht, jo pejgamberë as shehida, gradën atë shkallë lartë e kanë, Që lakmojnë që pejgamberë t'jenë në qatë vend? Tha po, pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem, tha këto janë disa njerëz që janë thjesht, nuk kanë pas kurrnjë farë farefisnie mes veti, tha janë dashtë për Allahu subhanehu ve teala, Allahu i ngrit aq lartë lartë, me një vend që ashtë me dritë i ndriçoshëm, ftirat e atinve ja ban prej drite, teshat e atinve i kanë prej drite, Tha në ditën e gjikimit çdokush trembet dhe friget, ato janë të cilët nuk frigen e as nuk mërziten. Këto janë kush ato të cilët janë dash për Allahun subhanehu ve teala. Gjithashtu, siç e dini hadithin e pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem, prej dobive të cilët i kena, prej vllaznillëkit në islam, asht se e fitojnë hijen në ditën e gjikimit 50.000 vjet në kamë, Që dilli do të zbresë mbi kokat e njerëzve siç kanë thanë hadithet e vërteta. Thojnë shoktë e pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem. Ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem dilli do të jetë mbi koka një mejl. Po mejl në gjuhën arabe ka dy kuptime. Ka thonë ose 1650 metra lartë, ose sa i shkruun gruja apo nusja e cila i shkruun domethonë sytë e saj qaq lartë dielli mbi kokat e atyne. 50.000 vjet në kam, në kam, ka thonë kush është ai i cili do të jetë nën hije, do të jenë në hije, ata të cilët janë dashë për Allahun subhanehu ve teala, po ashtu një hadith i pejgamberit, sallallahu aleyhi sallam, nga Enesi i cili thot, erdh një njeri te pejgamberi, sallallahu alejhi ve sellem dhe e piti dhe tha, ja Rasul Allah, tha, kur është dita e gjikimit. Ju përgjigj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha, Çka ki pregadit ti për ditën e gjikimit që po të intereson dhe po vet? Tha valla, s'kam pregadit shumë namaz, as s'kam pregadit shumë ibadet as sadaka, po vetëm një e kam pregadit, tha e du Allah dhe e du pejgamberin sallallahu alejhi ve sellem, çka tha pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem, tha ente ma men ahbebt, tha ti je me ata që e ki dasht, Enesi radiallahu anhu thot, vallahi, s'jena gëzu n'Medine ma shumë, se atë ditë kur ka thonë, Pejgamberi salallahu alejhi ve selem, njeriu do ngjallet ditën e gjykimit me ata që e ka dasht. Wallahi sa e du pejgamberin edhe Ebu Bekrin dhe Omerin, e di se s'kam punu si ata, ama shpresoj me këtë fjalë që e ka thonë pejgamberi salallahu alejhi ve selem, që jem me ata në ditën e gjykimit edhe shumë fryte tjera, edhe shumë shkaqe të cilët na vllazërojnë, mirëpo për shkak kohës mos me zgjatë shumë, inshallah, këto fjalë që i kena thonë, Ma së pari kena dobi na Dhe Allahu subhanehu wa ta'ala është i knaqër me to Gjithashtu edhe keni dobi insha Allah ju Dhe lusim Allahun subhanehu wa ta'ala Që neve të na vllazron ma shumë T'na i afron zemrat ma shumë Të kena mundësi me bart njani tjetrin ma shumë Të kena mundësi me ndihmu njani tjetrin ma shumë Të kena mundësi me fal njani tjetrin ma shumë Allahu asht ai i madhi i cili E din se çka kena në zemrat tona Edhe ai asht i cili Nëse na jena besnik